ni ikiganiro mwaba mwumviriza kuri Radio y'isanganiro umunsi nk'uyu nk'aya mango aho ikiganiro cy'uno munsi mwagiteguriwe na apoloni dusabe babyeyi dukingira imigenzi imwe imwe y'igihugu cy'u Burundi yaratumye haba igabugwa ry'ibikorwa byo mu rugo aho usanga abahungu bajejwe ibikorwa byabo abakobwa bakazezwa ibikorwa bitandukanye n'iby'abahungu aho bamwe mu baharanira agateka k'abana bariko barakora utwigoro two guhindura iyo migenzo kugira abana bose yaba abahungu canke abakobwa bagabangane ibikorwa byo mu rugo ku rugero rumwe none kugira bishikweko byogenda gute kugira turonke inyishu kw'ico kibazo twasimbiye ku mutumba mushitsi muri komine mumba mu ntara ya ngozi ya kera ubu iri mu ntara yagutse ya butanyerera dushyitse mu rugo rw'umugabo yitwa thomas nyandu dusanze abana biwe bariko barakora ibikorwa bafashanya baba abahungu abakobwa bakora ibikorwa bimwe abo bana baratuyagira iyo bakuye iyo ndero duhere ku mwana w'umuhungu yitwa iratabara enoke bafashanyije bigenda neza ntawe uruha gusumba ubundi ababyeyi b'abo bana thomas nyandwi n'amajambere janete ngo urugo rwabo ni rumwe mu ngo z'akarorero z'abubakanye bafashanya ibikorwa byo mu rugo gutyo n'abana babyara bagaca bareregwa mu buryo atagutandukanya umuhungu cyangwa umukobwa mu gihe bariko barakora ibikorwa byo mu rugo thomas nyandwi atugire ku muriri uko abo bana babo baronse iyo ndero iyi ndero aho bayikuye mu nyigisho twaheruka kuronka nyabwonko batwigishije yuko kubw'imico n'imigenzo ya kera hariho imigenzo abagabo bari bemererwa gukora canke abadamu n'ibikorwa byabo bari bagenewe ariko tumaze kuraba inyigisho batwigishije twaciye tubona yuko ibyo bintu arivyo byatumye imiryango myinshi igira ingorane kuko abana cyane cyane niho twasanga bariko barahohoterwa n’umubyeyi runaka nawe ugasanga ariko arahohoterwa tutararonka izo nyigisho nicyo gituma rero batwigishije yuko atagikorwa na kimwe cy'umuhungu cyangwa cy'umukobwa byose ko umuntu ategerezwa kubibigisha izo nyigisho tukizironka nk'abagabo ntitwabitahuye neza twavuga ati mbe ibi bintu byoshoboka gute kuko twarumva ati umugabo ariko arakubura ni ngorane ati umugabo ariko arakura umwana ku gitanda araho yitumye ati ni ikibazo mu rwego twaciye dusanga aho nyene ariho ikibazo tutabikoze yuko ikibazo ariho kiri kuko urashoboye kuryama nko mu mashuka umudamu atahabonye we wahabonye ugasanga n'ubundi nawe uri kuriteza ikibazo uri umuntu w'umugabo yego mu rugo jewe icyo mfasha umudamu canke uwo twubakanye canke n'abana kuko bose turafashanya kuko inyigisho zose zavuze ati mwese muri hamwe ibintu byose muzobibona kumwe nk'ico fasha umudamu jewe nk'ubu nashobora nko kubona nk'impuzu naho zaba ari gwanje sindazimese kuko haragera nko ku mugoroba tukicara hamwe tukavuga ati mbi ibikorwa bipanze gute mwarose ibiganiro gute twese ubu mu muryango turana yuko ari ikintu cyiza rwose kwiza inyigisho nyigisho zagize akamaro kanini mbere tukanasaba yuko ubu mugambi woshishikara ku mwene gihugu wese kugira ingo z'akarorero twaciye twiyungura ko intambwe mu rugo n'abana bakaronkera kwinyungu kandi urugo rumaze kuronka iterambere n'igihugu n'ishengero n'ababanyi nabone baronka iterambere igituma tubishyira rero mu bana dushaka yuko bobo batazokwigera kugera nko ku bana babiri canke umwe bataragera ku terambere ahubwo ko bazohagurukana n'iterambere kugeza igihe cyose ubigisha gute abahungu n'abakobwa ingenda bigisha abahungu n'abakobwa umuhungu ndamubwira ati guheka umwana nta cyakuzobukoze n'iterambere ryawe gukubura uri uri kurafungurira ahantu hakubuye nawe urumva yuko biba ari ibintu by'iteka umukobwa ati ubwatsi bw'impene kubuha impene ntuzovuge yuko ari iby'umuhungu atahubwo mwese nimufashanye kugira urugo rwacu barurabire ko nk'urubwo rw'akarorero abana barabinezererewe rwose kuko natwe iyo ko turabikora baraza bakabaza ati mbi bintu mwabikuye hati ibi bintu twabikuye mu nyigisho twaronke majambere Jeannette aremeza ko umugabo wiwe thomas nyandwi ubu asigaye amufasha ibikorwa ariko akavuga ko atari ko byahoze. arafasha nyene nko kumesa nk'impuzu z'abana byarabaje burya mugabo mugondokanye kazi kiwe karako gutora amazi akiyoza hamwe akigira akaza gusuhuza nk'abagenzi canke nyene iyo yazaje sinohamenye urugo rwa Thomas Nyandwi na Majambere Jeannette ruranezereza n'ababanyi nk'uko uyu Manirambona Chantal abivuga aremeza ko mu kibano barimwo ingo nyinshi abana b'abahungu n'abigeme badafashanya ibikorwa byo mu rugo kubera ngo babona ko ababyeyi babo badafashanya nabo nyine afatira ku mwana wiwe w'umuhungu atazi guheka umwana bigatuma ibikorwa bimwe bimwe bidakorwa kibano ukungene kibano ndabibona ngiyo ababyeyi bigishije abana babo kudatandukanya ibikorwa berekana ko hariho ibigenewe abahungu canke ibigenewe abakobwa ngo bituma n'ingo z'ababyeyi abahungu gusa canke abakobwa gusa ataruhagarara ruhaba ngo bicuze ko batavyaye ibitsina byose dufatira kwa karorero k'uyu muryango wabyaye abahungu gusa aho babigishije gukora ibikorwa byose byo mu rugo atakuvangura umuhungu wabo mukuru igira ubuntu ale adisa dusanze ariko aratora ibiharagi ngo ateke aratuyagira iyo yakuye iyo ndero yo gukora ibikorwa byose uyu muryango nawo nyene ukaba ku mutumba mushitsi muri komine mwumba mu ntara ya ngozi ya kera ubu iri mu ntara ya butanyerera nabyigishijwe n’umubyeyi wanje mama wanje nanje nk'umuvyeyi wiwanje naramwumvirije kubera narabona ivyo ariko arambwira nkabona ni ibintu vy'akamaro kare akitangura kubimbwira nariciye amatwi mugabo ntembereje ubwenge nsanga umenga narafatira nko ku bintu mbona mu karere abahungu bimenyereza hano mu kibani iwacu nkabona abahungu ngo nta muhungu ngo yokubura ngo nta muhungu yocanira inkono mugabo nkurikije ibyo mama nabona nyigisha sanga amenga byoba ari byo nkura ihangiro ryaho navuga ati jewe sinohitamwo akanampezagira kuva ntarakora ibyo bikorwa nk'inyungu mbona ubu natanguye kubikora ni uko nk'ubwa mbere nashobora kwanga kumufasha bimwe mvuye nko ku ishuri nkasanga nkawe ntihakiva nko mu murima nkasanga nyamba yagera turonderere n'utwo gufungura akabona nta mazi ahari nawe akumva ararushe abana biwanje nkuze ndabareze ndabibamenyeretse kubera nanjye ubu narabyigishijwe narabonye inyungu yabyo nabonye yuko binazana iterambere rinini mu muryango n'umudamu wanjye nawe nyine n'indamuronka nzomufasha udukorwa kubera ndabona ubu nta bikorwa by'abagabo nta n'iby'abagore kuko no ngaha iwacu ndabona papa ubu ndashobora kuva ku ishuri Asanga ariko arategura ibifungu kubera mama nawe afise nk'utundi twamufatiriye ubu rero nawe ndavuga ati nk'umudamu wanjye ntuzobimufasha kubera na jewe na papa ndamubonera ko akarorero ariko arabikora kandi nkumva ndaryohewe kuba tutavukana n'abakobwa je nta na kimwe bintwaye kubera nasanze icyo umukobwa yari gukora mu rugo ubu nanjye naracigishijwe ndashobora kugikora kubera nakimenyerejwe abahungu bagenzanje badashobora kwicara mu rugo ngo bafashanye ibikorwa n'ababyeyi nobahanura ko bojiju bakabonera bakanatubonera akakarorero na twebwe hano kubera natwe tuvukana turi abahungu babiri mugabo nta bikorwa ushobora gusanga byananiranye nko mu rugo gukora ngo ni kubera nta mukobwa ahari mama adahari turashobora gukubura mama adahari turashobora guteka nyina w'umuhungu yitwa nijimbeni serati arashima ibikorwa abana biwe b'abahungu bakora aho avuga n'inyungu abironkamwo abanza tubwire ibikorwa abahungu biwe bakora baramesura baravoma nk'umuhungu ngo ndiko ndabubwira ngo akubure ngo nuba amakosa ariko ubu ndiko ndabiraba kubera izi nyigisho nasanze atagikorwa na kimwe bamenyereza ngo bakore nabo nyine barabimenyereye ubu barabitahura babikora byose ndashima cyane kuko bazokura banabikunze n'abandi bana babonye babonera ko akarorero kandi ntawe utabishoboye babyeyi dukingira umugabo n'utwe Pierre ni serugo dusanze ku mutumba mushitsi muri komine mwumba mu ntara ya ngozi ya kera ubu iri mu ntara ya butanyerera yagutse akaba ari se w'abana b'abahungu baheje gutubwira ibikorwa bakora mu muryango nawe atubwire uko avyakira kubona abahungu biwe bakora ibikorwa bisanzwe bikorwa n'abakobwa cyenda vyakira neza kubera ubu ubunya ibikorwa byose barabifasha twese turabifashanya kubera umugore yaragwara we ukama wamujyanye kwa muganga ukibaza ngo ni indwara zisanzwe ubwo se ni bwa buruhe ategwa kubera aba yacotse we ntiwovoma ngo umisure uje kurima uje kwahira uri umwe ibyo bintu bishobora twaciye dufasha twese tuza turafashanya kubera n'uko usanga mu rugo bumeze neza umugabo n'umugore iyo bakora neza mu rugo n'abana bitora ko akarorero baca bakora neza bakora bameze neza nabo bakunda ibikorwa nk'uko nawe babikunda jewe sinicuza kuba ntabyo abakobwa kwera ibikorwa abakobwa bari gukora n'abahungu banjye barabikora turabandanya n'ikiganiro nkingira cy'uno munsi aho turi ko turabira hamwe uruhara rw'ababyeyi rwo kwigisha abana babo kugabangana ibikorwa byo mu rugo ku rugero rumwe ngo kubona bamwe mu bana bo mu ngo z'akarorero bo ku mutumba mushitsi muri komine mwumba mu ntara ya ngozi ya kera ubu iri mu ntara yagutse ya butanyerera bagabangana ibikorwa kandi babikundishijwe n'ababyeyi babo ngo ni igikorwa bakesha ishyirahamwe ry'umubano w'amashengero rifatanije n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'itagagateka k'abana UNICEF nk'uko Antoinette Kiteretse akurikirana hafi uwo mugambi mw'ako karere atubwira uko babikoze runanindemesha buzima y'ubuzima ifatanije na unicef yitaho ineza y'urwaruka harabaye inyigisho ku miryango ku bagore n'abagabo eh, kugira ngo bafashe urwaruka abana babo gukora ibikorwa batavanguye hata ibikorwa by'abahungu n'iby'abakobwa abana bato bakaba barakura abana babo bo bigisha gukora ibikorwa byose batavanguye atabikorwa by'umukobwa n'umuhungu kuko bazosanga biriko biravuna bamwe ntibivuna abandi bagakura bazi kwiga igikorwa kidakorwa n'umuhungu ikindi kidakorwa n'umukobwa ugasanga biragize ingaruka mu rugo nk'iyo umuntu yagize yibarutse abakobwa gusa cyangwa yibarutse abahungu gusa numva rero abandi babyeyi batovangura ibikorwa by'abana abana bose babigisha gukora ibikorwa byo mu rugo bagakora babitsa bagakora n'iyo ndero icyo gikorwa cyo gukundisha ibikorwa abana atabutandukane burimo intwaro yo muri komine mwumba mu ntara ya ngozi ya kera ubu iri mu ntara yagutse ya butanyerera barabishima bivugwa na ntirenganya na zere umuhanuzi wa musitanteri wa komine mwumba mu ntara ya ngozi ubu iri mu ntara ya butanyerera yagutse agejwe ibibazo by'umubano politike n'ubutungane inyuma y'uko haje eh, amamiriza na cyane cyane eh, ku runani rw'ampuza n'abandi bafasha mu bikorwa by'iterambere na cyane cyane mu kibano kibereye turabishima kandi turakenguruka cyane rwose twarabonye impinduka ubu ibikorwa bikorwa na bose cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire